Gazteak ostatuetan biltzeko, oidura galtzen ari da ego euskalegian, lokal pribatuen alde. Azken urteetan, gora eginduen fenomeno bat den heinean, erriko etxeetan neurriak hartzen hasiak dira, errealitate berri unen kontrolatu alizaiteko koldoan nausia egunon. Eh, bai, egunon, eh, bueno, ba, gazteak biltzeko leku ezberdinak egon dira beti da ezta? E, badira autogestio abutako gaztetxeak, gutxi, herriko etxe kudabutako gaztelekoak gaztelekuak, zerbait gehiago, eta Euskal Herri osoan, ba, usadia handia duen ostatu tabernetan, e eta elkarteko, edo elkarteetan biltzeko ohitura ere, baina azken bost eh, amar urtetatik ona gazte lokal pribatuak ba, perretxikoak bezala, eh? onjoak bezala ugaritzen hasi dira anemenka, eta egintariak ba, hortaz jabetzen hasia diren enean eh, gaztekin lanketa bat egiten hasi dira dagoeneko leku askotan. Beraz, norako lokalak dira gaztek erabiltzen dituztenak? Bon, ba, ba, ba, denetari dago, eh? badira garajeak eta trasteleku modukoak, baina geroz eta gehiago dira etxe azpietako lokal komertzial utxetan ere, eh? zarkituak egonagatik, behar bada baten da bat e, bertan jartzeko e, eh, berritzelan handia beharko lituzketena, baina gaztei alokatzeko behar bada egokia direnak, eh? eta izan baitezke herri txikietako hiri erdietan, zein e, handiagoetako inguruko auzuetan ere. Eta identifikatu alda fenomeno horren zergatia? Bai, arrazoiak ere anitzak izan baitezke, baina badirudi batetik e, ba, krisi ekonomikoak lagundu duela, ba, komertzioan hit, itxibirelako, eta beraz, eh, jabe pribatuek alokatu nahi bituzten okupatu gabeko lokalak daudelako, eta bestetik gazten ekonomiak ere ez dielako, aukerarik ematen behar bada ostatuetan kontsumitzen aritzeko. Eh? Beraz, atera bide arrazagoa dute, ba, laguntalde edo kuadrilla bat baino gehiagoren artean alako leku bat alokatu, atondu, eta bertan biltzea, ba, kontsumitzea, ebota denbora e, eh, pasatzen, hartzea. Eh? Izan ere, ondo egokitzen bituzte, kasu askotan, telebista, interneta, freskera, eta bestelakoekin. Eh? Bestetik, eh, bestetik ere, aipatu behar da, gazteen artean kudatzen bituztela jakinda, ba, haien autonomia nolapait garatzeko aukera bat dela, eta lagunen arteko harremanak estutzeko, e, beraz, alde sozial bat ere badu noski. Eta erriko etxeetatik, zergatik hasi dira kontrolatu nahian? Ba, kontrolatu baino, eh, errealitate berri bat denean eh, behar bezala arautu nahi dute. Eh? Kasu askotan adin txikikoak baitira gazteak, ama bost urtetatik eh, asten baitira, asko kalako lokalak kudeatzen, naiz eta alokairua ba, gurasoetako baten izenean egon. Kontua da, hogei edo hogei tamar gazte bildu idien lokaletaz garela, eta eh, lehen utxa edo komertzio jarduera zuen lokala izanik, orain atxeden orduetan, ba, gauetan eh, gazten jarduera daudela. Eta noski, bizilagunekin, ba, elkar bizi behar dituztela eh, edo behar dutela, ezta? E, e, kontua da zenbait e, e, kasuetan arazoak sortatu direla eta hortaz jabetu egin dira herriko etxeetan. Hemen eskualde hontan adibidez Irunen halako 65 lokal identifikatu ditu dalak, Hondarribian beste hogei bat, esan daiteke mila biztaldeko alako topagune bat dagoela edo, eh? E, Sagartza zu Hondarribiko gazteri arloko autetxia edo arduraduna da, eta berarekin mintzatu gara hontaz, eh? Begira zer esan digun honen inguruan. Ikusita fenomeno sozial dela eh, gazteak izarteratzeko, ba, lokal pribatu edo propioen bidez, oitxura edo, edo zabaldu denez, gure aldetik egiten ari garena da, ba, gure realitatea ondo-ondo definitzen, eh, jakiteko, ba, zein den, asko mugitzen den realitate hori, Hau da, e, gazten lokalak e, itxita, irekita egiten dire, eta lehen hemen zegoen kuadrilla igual orain beste, beste leku batera joan da, mm, baldintzak aldatu zaizkiolako, eta bar, e, diagnostiko hori ja egin xea dugu, horrelako lokalek ze baldintza betetzen dituzte, nolakoak bete beharko lituzkete, segurtasunaren aldetik, osasunaren aldetik, eta bar, eraberian, e, bizikidetzari dagokionez, ba, zenbaitetan, bizilagunekin gerta daitezkeen goraberak eh, direla eta askotan eh, tokatu izan zaio mm, udaltzaingoari parte hartzia. Beno, ba, hortxe bere azterralitate hori, noran ere ipatu gazteekin lanketa bat egiten hasia direla, baina lokal pribatu hietako e, eh, jabekin ere, eh? E, modu batan zein bestean ikusten duzu, errealitate bat dela, gure gazteen harreman sozialak aldatu egin direla, ez internet eta sare sozialen ondorio soilik, baizik eta behar bada krisi ekonomikoak ere e, zerbait edo zerikusia izan duela.